Otrā nodaļa – meditācija, iekšējās dzīves atslēga. Brīžiem man jābūt klusam, jo tikai tā varu zināt mazliet labāk, spriest mazliet viedāk, kļūt mazliet pilnīgāks un sasniegt Dievu mazliet ātrāk. Meditācija ir dievišķa dāvana. Meditācija vienkāršo mūsu ārējo dzīvi, un dod spēku iekšējai dzīvei. Meditācija padara mūsu dzīvi dabisku un spontānu. Tik dabisku un spontānu, ka mēs pat elpot nespējam vienlaikus neapzinoties mūsu dievišķību.